Tas arī tā ir, bet es domāju, ka mums ir svarīgi padomāt arī par to, ka visi ir kaut kas tāds, ko mēs varam paši sevi. Un man tā pievērs man uzmanību, kas ir sākusies, vai draudze ir sākusies no Jēzus, un tad viņi ir kaut kā nodot visu tā lietu tālāk līdz mūsu dienām, tur, kur esmu es. Un uh, mēs droši vien skatoties uz šo attēlu, vairāk raugāmies uz to, kas ir tajos aplīšos. Mums interesē, kas tur bija vārds, Jēzus un Pāvils, Timotejs un kas tur vēl varētu būt. Bet es domāju, ļoti zīmīgi un interesanti ir paskatīties tieši uz tām strīpiņām, uz tām saistītēm. Kas tad ir tas, kas saista mani ar Jēzu baznīcas kontekstā? Kas tas ir, kas mani saista ar Pāvilu? Kas mani saista ar Timoteju? Kas ir šīs strīdības? Es par to kādreiz domāju. Dažas baznīcas var lepoties vai, vai var stāstīt par to, ka arī mūsējā tāda ir. Un, tā, teiksim, tur Pāvils uzlika rokas Timotejam, Timotejs uzlika rokas nākošajam kādam vīskapam, tas atkal nākošajam, tā tā roku uzlikšanas ķēdē, vai kādas taisa mums ar tādu pašu Jēzu un apusturiem, ka vienmēr ir bijis kāds, tam rokas ir uzlikts kāds, un galu galā Pāvils vai Pēteris vai Andrejs vai kāds cits, ko ir darījis. No? Tas ir pasakīt, neviens tās kā tautieši jēga, skaisti jau tas ir, bet ir kāds cits, varbūt svarīgāks lietas, un par to es gribētu arī par šodien uzsvērt domāt par to, kas tad ir tā misija, kas mūs saistē ar Jēzu, ar apustaļiem. Viena lieta tā, ka baznīcā ir svarīgi nest to pašu mācību, ko ir mācījis kur mācīs jēzus saviem mācekļiem, ko mācekļi mācījuši tālāk. Ja mēs, kā draugi, kā baznīca, nesludinām to pašu pestīšanu, to pašu apustolisko mācību, tad nekāda saistība, nekādas saiknes mums nesanāk ar to ar baznīcu, ko ir pats Jēzus nodibinājis. Tādēļ es domāju, ka mums ir jābūt tādiem um, dedzīgiem un rūpīgiem un čakliem apgūt tiešām apustuļu mācību, lai mēs zinām, kas ir tas, kas mums ir citiem jāstāsta. Tādēļ šāds misijas dienas ir vērtīgs, ka mēs apgūstam to, eh, ko tad mēs citiem par Jēzu varam pastāstīt. Bet otra lieta, kas mūs saistīt, varam tajās saistītēs ierakstīt, tas ir tas, ka baznīca vai draudz ir apustuliski tad, ja viņi ir tajā pašā misijā, ko darīja apustuli. Un es domāju, jūs saprotat, cik svarīgi ir piedalīt, piederēt apustuliskajai baznīcai. Ja mēs piederam tādai draudzē, kas nav saistībā ar apustuļiem, tad tam nav jēgas, ko mēs darām. Tad mēs neesam Kristum piedarīgi. Bet uh, eh, apustuliskas baznīcas pazīme ir tā, ka viņi dodas misijām tad, ja mēs dodas, mis, dodamies misijai, ja mēs kalpojam misijai, tad mēs paši sev, savai baznīcai, savai draudzēji, um, ļaujam būt īstai baznīcai, jo baznīca, kas nedodas misijā, viņa nav īsta baznīca. Viņa nav apustuliska baznīca, tāpēc, ka apustuļi devās pasludināt Jēzus mācību, Jēzus valodu. Un tāpēc teiksim, misija ir tāda lieta, ja mēs iesaistāmies, mēs kalpojam ne tikai teiksim, cilvēkiem, kas Kristu nepazīst. Nē, mēs kalpojam paši savai draudzē, mēs pakalpojam paši savai baznīcā, mēs palīdzam tai būt apustuliskai, apustulim, uh, Jēzus dibinātajai baznīcai. Bet uh, varbūt tagad par to, ko mēs uh, spējam darīt arī priekš citiem. Es domāju, uh, vēl nav īsti varbūt tā baznīcas gada sezona, bet nu, šajā sabiedrībā varbūt pie liturģiskā gada tik ļoti visi neturās. Es tā domāju par lieldienām. Mēs kādreiz domājam par lieldienu prieku. Kas ir lieldienu prieks? Jā, mēs cilvēki priecājamies, ka Jēzus ir uzvarējis nāvi. Mēs priecājamies, ka Jēzus ir augšām ceļies. Bet man sen iznāca padomāt tādās rekolekcijās esot, pavisam no cita aspekta. Kāds bija Jēzus pašam prieks augšām celties? Jūs esat reiz domājuši, cik priecīgs viņš bija izrāvies no nāves, no kapa, cik priecīgs viņš bija iznākt ārā atkal un būt dzīvam. Viņš raudāja par lāceru, kurš bija kapā. Ir uh, redzams tādā apstākļā, cik ļoti Jēzus ienīst nāvi. Nāve ir kaut kas tāds, kas, ko viņš kas viņam nepatīk. Viņš raud par to, ja kāds ir aiziet nāvē. Un viņš priecājas pats uh, piecēlies no kapa par dzīvību. Viņš atkal ir mūžīgā dzīvība. Un viņš ir tas, kurš aicina mūs vienmēr piedalīties gan savā krustā, gan savā misijā, gan arī savā priekā. Un pasludināt evaņģēliju, tas nozīmē aicināt cilvēkus uh, piedalīties Jēzus dzīvē, iedalīties Jēzus dzīvībā, piedalīties viņa priekā. Un tas ir brīnišķīgi. Es domāju, ka nav nekas vērtīgāks, ko cilvēks cilvēkam var nest, proti, ka mēs ieaicinām cilvēkus Jēzus priekā. Un tas ir lieliski. Un uh, noslēgumā es gribēju drusku pārdomāt par dāvanu, ko es saņēmu šodien. Ienākot, tā tiešām ir ļoti atbilstoša dāvana domāju, ka domāt par misiju mums no vienas puses vajadzētu būt tādiem kā šī dāvana, no otras puses nevajadzētu mums būt tādiem kā šī dāvana. Proti šī dāvana ir tāda, kas atstarotājas, viņš ir tāds, kas ir domāts dzīvību glābšanai. Un es esmu arī pats autovadītājs un bieži iznāk tumsā braukāt un es zinu, cik svarīgi ir. Un īstenībā, labi, man pašam mums nav atstarotājas. Pirms es vienkārši ar kājām daudz nestaigāju, pirms apkārt, kāpēc es tā neesmu iegādājis, bet tagad man būs. Un tas ir svarīgi, ka tas ir kaut kas tāds, kas glāba dzīvību. Un mums vajadzētu šajā ziņā būt tādiem, tā, kā šai dāvanai, kas šodien saņēma. No otras puses, uh, es domāju, ka mums nevajadzētu būt tādiem, jo redzat, te virsū ir uzrakstīts Dieva sūtīts tā jau ļoti skaisti un pareizi Dievu sūtīts, bet ņemsim vērā to, ka tanī vietā, kur šie burti tieši šis astarotais vairs gaismu neatstaro. Tātad šis uzraksts ir mazinājis to dzīvību lāpšanas kapacitāti šiem priekšmetām. Es domāju, ka mums tā kādreiz nesanāk, ka mēs uzstājamies kā Dieva sūtīt, bet mēs paši, mūsu persona, mūsu dzīve, mūsu, teiksim, bezvārda liecība ir tāda, kas samazina tomēr no Kristus gaismas atspīdēšanu cilvēkā, bet to mums ir jādomā. Es domāju, tas būs arī šī, eh, šīs misijas diena galvenā runātājas atnum tēļiem, es tā esmu dzirdējis, ka viņš par to arī runās, proti, ka tiem, kas dodas misijā ar mērķi eh, pasludināt evaņģēlijā, ieaicināt cilvēkus Kristus priekā, ka viņiem pašiem būtu jāraugās, lai viņi paši, teiksim, Kristus personība un dzīve ir tāda, kas neaptumšo Kristus gaismu un nemazina viņa liecības spēku. Un tāpēc mūsu katra aicinājums ir arī kāda iz, izskanēja viena, viena atbilde vai viena replika par to, ka tas, kas mūs saista ar Jēzus uh, laiku un apustu laiku baznīca ir svētais gars, jā, ka svētajam garam mēs ļaujam pārveidot sevi, vienmēr meklējot to iespēju, dot svētam garam sevi, darīt par tādiem tiešām Kristus gaismas atstārotājiem. Lai Dievs svētī, ka jums šī dienas tiešām ir arī svētības. Vēl citās lietās, ko jums pieteikties un visu citu vēl pastāstīs. Paldies!